pupusa, la dica tortiglio de la antiquai indianoi. Tradiziai pladoi de la antiquai gentoi de Latin Americo supervivis la pafiloin cae baciloin de la fi famae hispanae conquistadoroi, cae dum la lasta iaroi farigis mode popularai ec internazie. Uno el la el star ai exemplo i estas la pupuso. Hispane pupusa. En la Centra America lando Salvadoro. Onis cias che maiso la plei disvastiginta agricultura cultivado en la mondo originas el Centra Americo. Li precise el la campoi i de maiai ca i i triboi el tie seque de la malcovro cae conquero de Americo, la maiso atingis la restanta in perlo giantoin. Gi estas la baso de sen nombra i mangiajoi por la Latina America i lo giantoi, interili giuste la pupuso. Por gin prepari, oni usa specialan paston nomatan mixtamal sam kiel oni usas por tortiglioi. Temas pri pasto farita per diserigita i grenoi de maiso, in oni trempadis cae boligis en aquo cun calco. Tiu ci proceso donas al ili esceptain guston cae nutran valoron. En Sud-Americo oni prefere usas normalan mais farunon, por prepari pseudo pupuson, sed gi gustas tute malsame. La unua i faranto i de pupuso estis la pipiloi, indigena i tribo i de indianoi, qui ilogis en la territorio de la nuna Salvadoro. La areo Joia de Seren, cromnomita la Pompeio de Americo, antau du miliaroi cause de vulcana erupzio est iscovrita per dicega tavolo de vulcana i cindroi. Tie oni povas visiti la elfosita in domoin, cae vidi la quiriloin, cae la fossiligita in ingredienzoin por la preparado de pupusoi. Ec de tiam, malgrau la sinsecvo de generazioi, cae multae naturae cae sociae shangioi, la pupuso daure restis grava mangiajo por la pipiloi. Tamen, nur dum la lastae decoi da iaroi, la pupuso eliris el la villagioi cae disvastigis en la granda in urboin. Tra iliai stratoi odiau, trovigas multae vendo tabloi de pupusoi cae restauratioi nomatai pupuserias e caperis ciu angule. Pro la cruela civila milito de la hoc deca iaroi, multai i de Salvadoro elmigris, cae tiel la pupuso atingis multa in lando in de Latin Americo, usonon cae Canadon. Amico el Costa Rico responde al mia demando entusiasme declaris che varma pupuso farita en sia quartalo fare desperta i maliunulinoi el Salvadoro estas por li ege festa mangio. Li clarigis al mi che oni preparas du tipo in de pupuso. La unua estas tio cun tipa fromaggio nomata quesillo, iom simila alla itala mozzarella sed pli malmola cae parfuma, cae la dua pli ricia, char crom fromaggio gi en havas faseoloin cae frititan specialan porco viandon nomatan cicharron. Amba ocase oni almeta sur la pupuson amaseton da vinagrita crispa brasico au carotu cae prudentan quantum da pica rugia sauzo. Ciu vi desiras prepari pupuso in en via cui reio? Eble vi povas. En multa landoi oni ja povas aceti la specialan mais farunon por cnedi la paston mixta mal. La posta preparada tasco estas tre facila, prescau infan ludo. Por prepari ses mes granda in pupuso in cun fromaggio, necessas tasso entenanta quaronon de litro, el mesurilo, cae la sequai malmultai ingredienzui. Tri tassoi da tiu speciala mais faruno, duon tasso da varma acquo, duon culereto da salo, tasso da tauga raspita fromaggio che au a un mozzarello a ualia cum pli mal pli simila i gusto ca i aromo nun ec al laboro mixu maison aquon ca i salon en bovlo. se necesse al donu iom da aquo por cnedi paston suffice molan por eviti formigion defendo i post riposigu la mixagion dum circa o dec quin minutoi en la bovlo covrita per me madhera plasto folio. Dishacu la pasto en ses gala in partoi. Faru per ili buloin. En ciu bulo faru truon per via dic fingro, dextra o mal dextra indiferente. Plenigu la truon per raspita fromaggio, cae stopu gin. Formu el labulo iom dican discon bone attentante che la fromaggio ne escapas tra la pasto. Smiru iom da cui rado leo sur mes varma sur fazzo de fera pato. Gi vere estas preferinda. Metu tien cae la la pupusso in gisciam ciu ilia flanco aciras belan brunezzan nuanzon sur la varma in pupusoin, in al donu vinagrita in legomo in kai lau place pican saucon kai gustumu la delicate fritita maiso pasto caressos vian palaton kai vi ne credos che tiom simpla mangiajo povas esti tiom bon gusta vere indiana culinara triunfo